Obiteljsko gnjezdo. Dobar dan, poštovani slušatelji Internet Radija Srijem. Pratite emisiju Obiteljsko gnjezdo u kojoj nastojimo predstaviti život u ruralnim sredinama na istoku Hrvatske kroz prikaz života jedne obitelji iz svakog mjesta Vukovarsko-Srijemske županije. Danas smo u Ceriću, lijepom selu u općini Nuštar blizu Vinkovaca. Mjesto nam je predstavio donačelnik općine Ceričanac Drago Mrkonjić. Gospodine donačelniče, molim vas za početak predstavite nama u kratkim crtama vaše mjesto, Cerić. Evo, hvala vam lijepa, pozdrav e, slušateljima uh, Radio Srijema. E, kao što pjesma kaže, davno, davno, stoljećima prije, Cerova je šuma ovdje bila. Cerić je izgrađen, e, odnosno e, e, stanovnici koji su došli ovdje na prostor Cerića su iskrčili Cerovu šumu, kako je to nekad u Slavoniji bilo, i naselje seže iz, 17. stoljeća. Današnji Cerić je ovaj, vrlo urbano naselje, nažalost to je kombinacija novo izgrađenih kuća koje, koje su posjetica prošloga rata, ali evo osvrnit ćemo se na, na e, bližu povijest, e, znači u onom drugom svjetskom ratu e, u Ceriću su živjeli Slavonci, znači Šokci i e, e, Njemci, znači pontodojčeri, nakon drugog rata pod kraj, e, oni su već kako je to ovaj, bilo svugdje, morali napustiti selo i u pos, posljeratnoj ovaj, kolonizaciji celi su naselili ljudi iz prostora Zagorja, okolice Lepoglave i Dalmacije. Jasno da je tu dolazilo i obitelji ovaj, koje nisu bile u organiziranom ovaj, naseljavanju i ovaj, Cerić e, e, do rata je bio, bio selo od nekih 1450 e, stanovnika, imao je ono osnovno, znači vrtić, imao je ovaj, E, telefon i recimo struja i ono što je bilo znači ovaj voda voda e, nije, nije bila e, u ratu nažalost Cedić je bio okupiran i imamo 43 poginule osobe u Cediću poginule nestale što civila što branitelja i teške su posljedice zaista znači uz ovaj dio koji je nenadoknadiv, to je i ovaj materijalni dio i programništvo, tako da kad smo se vratili u selo, to su e, ratne rane i ratni ožiljci vezani i za, i za ovaj, imanja, i za mehanizaciju, i za uspomene, slike, nošnje, sve ono što čini jednu, jednu obitelj, jedno selo. Međutim, još u prognaništvu znači e, pokrenuo se rad e, društava, prije svega govorim Kud jer je on e, taj koji je okupljao i jasno e, sve te mise koje su bile organizirane ovaj, za, za mještane e, poglavito u Vinkovcima, tako da, da su se Ceriđanci na neki način pripremali za povratak u selo. Sama obnova sela je išla možda i, i najbolje u, u, u Hrvatskoj i mogla bi biti ogledni primjerak, znači vrlo smo bili jedinstveni, evo moram istaknuti gospodina Ereša koji je ovaj, e, svesrdno pomagao svima kojima je trebala e, neka dokumentacija da se kompletira i ovaj i u nekih e, godinu i pol dvije znači je kompletno završena obnova sela znači povratak ljudi od 98. 9. nadalje. Eh, selo kao selo ovaj, ima, ima eh, komparativne prednosti u odnosu na druga sela jer je, jer je blizu gradu, znači mi smo praktično prigradsko naselje i eh, selo je na neki način, što bi rekli, ovaj, razvedeno, odnosno ima dosta malih ulica, imamo 32-33 ulice tako da ta blizina grada i ovaj relativno povoljni placevi su a, omogućili da dobijemo nove mlade obitelji koje su prepoznali Cerić kao mjesto ugodno za, za življenje. Ja često volim reći Cerić je nekad bio Teksas, tako su, tako su ga neki izvali, međutim danas to više nije, nije ovaj prostor u kojem je bila E, deviza, što gore to bolje. Znači to je sada selo koje ima e, sve infrastrukturno, a to su e, plin, struja, voda, internet, kanalizacija dobrim dijelom završena i e, vrlo su aktivne sve udruge na području Cerića, znači imamo od nogometnog kluba, što je ono klasika, što bi se reklo, imamo vrlo aktivan e, kud, e, imamo ribiče, imamo lovce, imamo Feniks, to je aeroklub, čime se rijetko može pohvaliti i, i koji grad, a ne tako seoska sredina. Imamo udrugu žena i ovaj, vrlo je aktivan taj društveni život. E, osobina Cerića je isto da se vrlo, vrlo brzo povežu, e, kohezivni su kad su neke akcije u pitanju, kada je neki rad, jer mi nismo općinsko središte, jasno da ne možemo ovaj, uvijek očekivati da budemo Alpari Nuštru, ipak je Nuštar centar, ima dužu povijest, ima potencijal veći, ali evo mi se trudimo da na neki način ovaj, stvorimo ugodan, prostor za, za život naših mještana. E, trenutno od aktivnosti u, selu e, smo završili e, kružni tok koji je dio, dio prometa na županijskoj cesti, samim tim je ubrzan protok ovaj, prometa, ali je i ovaj, uređen centar sela. Paralelno s tim smo ovaj, radili i e, drvorede e, uredili smo e, kroz energetsku obnovu, uredili smo zgradu doma postavljanjem stolarije, plina i fasade i uređene su sve okolne, okolne zgrade koje čine sami centar sela. Paralelno s tim se konstantno održavaju i igrališta i ovi javne površine i zaista evo možemo reći da Cerić e, obzirom da, da, da je blizina grada da postaje poželjno mjesto za, za život novih mladih obitelji. Sljedeće što nam je u, u planu je izgradnja dječjeg vrtića jer je to nešto što ljude ljude onda ovaj na neki način dodatno stimulira jer i ove obitelji 30 koje su došle u Cerić nisu domicilno iz Cerića i nema im ko pričuvati djecu tako da je poželjno da, da izgradimo taj vrtić i da još privučemo desetak, dvadeset mladih obitelji. Inače, Cerić je jedno od tri mjesta u, općini Nuštar koje evo, imali smo sreće na ovaj način naseljen, tako da nismo izgubili broj stanovnika u odnosu na predratno neko vrijeme, a to je, evo, kažem, baš zahvaljujući blizini grada, poticanoj toj stambenoj gradnji i evo, mislimo da bi vrtić bio ovaj taj zadnji tač koji bi ovaj, ljude privukao na neki način da žive na tom prostoru. Ako e, razmotrimo socijalnu strukturu <clears throat> sela, e, što možete evo, reći, čime se ljudi bave, kakvo je stanje u poljoprivredi, je li razvijeno poduzetništvo? Pa iskreno govoreći e, na, na prostoru općine Nuštar najveći dio, dio površina po, poljoprivrednih je na području katastarske općine Cerić, znači e, bivše, bivše e, poljoprivredno dobro e, Henrikovci su velike površine imali. Nakon ovog domovinskog rata to je uglavnom znači dano u zakup podijeljeno i mi trenutno imamo na području Cerića dva, tri ozbiljnija OPG-a koja se bave ovaj, proizvodnjom uglavnom ratarskih kultura. Vrlo malo je zastupljeno stočarstvo i to je je u tom dijelu e, znači proizvodnje mlijeka, ali ni blizu onih prijeratnih, znači slika sela se u tom dijelu apsolutno promijenila, znači to su vrlo, vrlo ovaj e, zanemarive, e, zanemarive ovaj broj grla ili, ili ovaj neka ozbiljnija proizvodnja. Ono što je za istaknuti je udruga Češnjak koja na neki način domicilno kreće iz Cerića, odnosno gospođa Marazov koji je inicijator toga svega i to sada kreće prema nekim ozbiljnim ovaj, površinama, znači krenulo se od pola hektara, hektara, a ovo je sada već na desetak hektara i to je visoko ovaj, dohodovna kultura, odnosno stvara višu vrijednost u odnosu na standardne one kulture koje sadimo, to je kukuruz, pšenica, soja, šećerna repa i već kako je. Znači, e, Cerić je prepoznatljiv po udruzi Češnjak i to su sad već respektabilne površine, one uz to vežu i ovaj e, dosta manualnog rada, tako da je ostvara se prostor da nešto se uradi. Inače, na području, području Cerića funkcionira i tvrtka Mesora e, koja se bavi e, preradom e, svinskog mesa, poglavito je to proizvodnja čvaraka i svinske masti. Vlasnik sam nije s područja Cerića, ali zapošljava znači ljude sa ovoga područja. Zanima me vaše osobno mišljenje, evo kamo kreće Cerić i koja je vaša vizija, jedno, kako će izgledati za recimo 50 godina? Pa ja iskreno govoreći ovaj, Eh, moji su doselili iz Bosne, živio sam u Jankovcima, sad sam u Ceriću. Cerić ne bi mijenjao ni zašto, zaista u Ceriću sam proživio eh, najbolji period života od nekih 25 pa je od, ovih sada blizu 60 i imao sam neke mogućnosti i da odem van Cerića, međutim to je moje mjesto i ja vjerujem da će vrijeme učiniti nešto slično se desilo u Poljskoj gdje su ljudi otišli vani, neki novac zaradili, u vremenu je država stala na noge i oni se vraćaju sa tim novcem, ulažu u svoju državu jer nigdje se ne živi dobro kao u domovini, tamo gdje si rođen, tamo gdje imaš svoje ljude. Osnovni preduvjet za dobar život je ovdje, znači radna mjesta, <clears throat> Nažalost, nismo uspjeli ono što rijetko kome bi uspjelo da na ovakvom prostoru sa ovako malo ljudi ovako loše živimo. Mislim da je dno dotaknuto i e, da neke nove generacije, ja stalno ponavljam, e, da rad u lokalnoj zajednici nema veze s politikom, znači to je čisto komunalni rad i stvaranje uvjeta da ljudi na prostoru na kojem žive osjećaju se ugodno, a ljudi to brkaju sa nekom visokom politikom i onda uvijek je politika kao kriva. Znači moramo svi skupa raditi raditi, da stvorimo preduvjete, rad, rad i samo rad e, će stvoriti znači ugodno okruženje i ovaj i radna mjesta gdje će naša djeca danas sutra naši unuci ostati jer ovo je blagoslovljena zemlja zaista sve što se u zemlju posadi e, e, vrati se desetorostruko ili stostruko i trebamo biti sretni da živimo na ovom prostoru i naš je cilj da zadržimo znači ljude, a Cerić poglavito zbog blizine Vinkovaca e, računam da ima prostora za širenje do, sa infrastrukturom bez problema do nekih 2000 stanovnika. Je li ima ta tendencija odlazak mladih? Pa odlazi, mi ne možemo reći da se ne odlazi iz Cerića, ali u Cerice i dolazi. To je ono što bi rekli Slavonci, odlazi se, ostaje. ja uvijek to volim spomenuti, znači za jedno selo 1500 stanovnika, ako je neka prosječna životna dob 75 godina, 20 osoba je u jednoj generaciji, znači to je neka psihološka brojka u jednom razredu. Mi za sada zavisno od godine, ali održavamo tu brojku, znači da li je to 16 ili 27 kakav imamo slučaj ove godine, ali ovaj, e, e, otprilike znači održavamo on, on, onu razinu i onaj broj stanovništva kažem sa nekim mjerama ovaj e, poticanim, da li u poljoprivredi, e, ali poglavito u poljoprivredi, da li je to navodnjavanje, da li je poticanje e, sadnji nasada. Moram spomenuti da na području Cerića imamo i 20 hektara e, posađenih pod šljivom, ovaj, tako da, potencijal postoji definitivno. Međutim, kažem, moramo svi upregnuti ovaj, u istom smjeru, a to je da se stvori dodana vrijednost, da ne bude Slavonija samo što kaže kukuruz, pšenica i onda, onda nam drugi određuju koja će biti cijena i to je onda ružno reći, ali prostitucija nad cijenom i nad poslom koji ljudi ovdje rade. A kakav je život u Ceriću sa točke gledišta jedne obitelji? O tome smo odlučili porazgovarati sa članovima obitelji Podoreške iz Cerića. Pozdravljamo Vjekoslava, Dobar e, dobro nam došli u našu emisiju. Zahvaljujemo što ste nas ugostili i odlučili ispričati nama malo o životu u Ceriću. E, Vjekoslave, pa za početak predstavite nam vašu obitelj i ukratko recite malo nešto o svakom članu. Pa prije svega hvala vama na pozivu, e, ja sam Vjekoslav, to ste već rekli, e, živim ovdje u Ceriću, tu sam se rodio i cijeli svoj život sam ovdje, dosadašnji dio života ovdje proživio, osim onaj dio uh, ratnih godina, živim sa roditeljima, sa mamom Slavicom i sa Željkom i sa ocem Željkom, a sestra, sestra se udala i ocelila i ona je privremeno u Vinkovcima, no obzirom da su kupili kuću u Ceriću, očekujemo vrlo brzo da se i ona zajedno sa suprugom i djetetom preseli u selo. E, tako da je to, možemo reći, obitelj u kojoj ima e, različitih naraštaja i onako srednjih godina i mlađih. A... I onih jako malih od 18 mjeseci. E, o Ceriću smo već čuli od donačelnika, ali nas zanima i e, vaša, točka gledišta kao mještana. E, kakvi su uvjeti života u Ceriću za mlade i za malo starije? Pa kada pogledamo malo šire i kada Ceriću usporedimo sa e, nekim drugim mjestima tu u našem kraju, u našoj županiji, e, možemo zaključiti da su uvjeti izuzetno dobri. Mi smo izuzetno, mi smo u Vinkovačkom kraju najmanje selo, ali e, izuzetno privlačno selo, naročito za mlade obitelji za mlade i e, privlačni smo zbog toga što smo izuzetno blizu Vinkovcima. Mi smo evo odavdje do ulaza u Vinkovce udaljeni svega nekih 700-800 e, metara i to mnogima odgovara. Dakle, isto je danas e, živite li na Slavi u Vinkovcima ili živite u Ceriću, centar grada vam je možda čak i bliži iz Cerića. I to mnoge ljude privlači ovdje e, kvaliteta života raste, rasla raste i dalje. E, selo je, e, kroz selo je prošla kompletna infrastruktura. Vjerujemo vrlo brzo da će e, općinski načelnik i donačelnik izrealizirati projekt gradnje vrtića. Jednom kada se to završi, Cerić će imati sve što ima jedan grad, ali neće biti grad i e, su kvalitetnu, su ponudu za jedan kvalitetan život jedne mlade obitelji, ali i za e, e, život svih ovih starijih generacija, dakle koji ne vole užurbanost, koji ne vole buku, sve to će im Cerić nuditi, već danas im to Cerić nudi i zbog toga mnogi od njih danas i dolaze ovdje u Cerić. Mi danas u Ceriću imamo jako puno mladih obitelji, ne znam je vam donačelnik rekao, ali u protekla tri mjeseca u Ceriću je 15 ili 16 kuća prodano. Prodaju se i kod nas kuće. Ima i kod nas prazni kuće. Ali se i kupuju. I to je 15-16 kuća koje će se naseliti kroz e, neki period od e, par mjeseci. I to su sve uglavnom ljudi koji će izvana doći. Iz Vinkovaca ili iz drugih mjesta koja su udaljena, iz, e, udaljena od Vinkovaca. Dolaze bliže gradu. Ovdje su nekretnine sve redom nove, ali jeftinije nego u Vinkovcima i to je ono što ih privlači i mislim da sama ta činjenica dovoljno govori o Ceriću. A imamo i dva, tri slučaja gdje su ljudi neću reći zreli, ali čak i starije životne dobi, kupili se kuće ovdje u selu i preselili se vama za živjeti. To dovoljno govori o kvaliteti života u Ceriću. Mhm, dakle, možemo li e, govoriti o tome da ona kriza koja je pogodila našu državu, da na Ceriću se nekako manje, e, recimo kako kad govorimo o manjak djece ili odlazak e, mladih iz sela. ta kriza je zahvatila cijelu Slavoniju. Nije ni Cerić e, iznimka. Dakle, to ne treba zaobilaziti. Ali Cerić je iznimka po tome što i privlači ljude i e, ne znam li vam to isto tako načelnik rekao, ali kada je bio prošli popis stanovništva 2011. godine u našoj županiji jedina dva mjesta sa pozitivnim prirastom stanovništva su bili Nuštari Cerić. ja vjerujem e, i sad kad bi se sutra netko išao popisati Mještani Cerića da e, Cerić vrlo vjerojatno i sada bi baš zbog toga, zbog svih tih dolazaka bio u plusu događa se i nama da se, obzirom da sam i crkveni odbornik u našoj župi, događa se i nama da e, kroz godinu imamo više sprovoda nego krštenja. Ali onda dođe nova školska godina kada se upiše više djece u prvi razred no što ih se te generacije rodilo. To samo znači da su to djeca koja su iz drugih mjesta, iz Vinkovaca, iz grada, došla ovdje sa svojom obitelji, odnosno njihovi roditelji su došli tu i doveli ih i tu grade svoj život i tu se školuju i tu se razvijaju. Uh e, dobro, već ste spomenuli da se, da aktivno sudjelujete u društvenom životu i znam da ste predsjednik kulturno-umjetničkog društva da, tako je. u Ceriću. E, možete li nam, našim e, slušateljima predstaviti malo taj dio e, života? pa, taj društveni život u selu je izuzetno, ja volim reći bogat. Mi imamo osam ili devet udruga u selu. Svaka udruga aktivno radi, kvalitetno radi. Svaka udruga je aktivna, to nisu udruge gdje se sastajemo samo po potrebama. Mi u Kudu se sastajemo redovito sada u ovom zimskom razdoblju koje dolazi jednom do dva puta tjedno. Ali inače onim razdobljima kada imamo intenzivno jako puno nastupa mi se sastajemo po to 3 do 4 puta tjedno i radimo, održavamo redovito svoje probe, ali nismo jedini mi imamo jako dobru udrugu lovac mi imamo nogometni klub koji radi i okuplja od onih najmlađih do ovih najstarijih generacija Imamo udrugu Vezilja gdje se utorkom naše žene srednje dobi okupljaju uz kavu, kolače izrađuju razne rukotvorine koje kasnije ili za nekoga ili za sebe ili za prodaju nebitno imamo udrugu ribića e, to je nešto što je specifično Cerić nema kanala a kamoli rijeke a ima udrugu ribiče i kada čovjek dođe u njihove prostorije ne vidi e, boju na zidovima od medalja i od pehara. Tako da udrugu umirovljenika e, stvarno onaj tko se želi društveno aktivirati u selu, dakle tko se ne želi zatvoriti samo u svoja četiri zida, već želi nešto više, želi aktivno živjeti i pridonositi razvoju sela, taj to i može i ima gdje to ostvariti. Jer sve što se radi u udrugama, sve se to radi za selo, nitko od nas to ne radi za sebe. Svi mi to radimo kako bismo kvalitetu života i društveni život u Ceriću učinili boljim. Mhm. E, dakle, možete reći da u selu ima aktivnosti za sve dobne skupine. Za sve dobne skupine. Evo, previdio sam reći, imamo aeroklub e, Fenix koji koja ne znam na državnoj razini dakle e, ostvaruje e, e, impozantne rezultate na međunarodnim natjecanjima to su to su uglavnom djeca koja se bave raketnim modelarstvom još ni sa jednog natjecanja se nisu vratili bez medalje. Mi kada nešto u selu radimo, kada radimo nešto za selo, mi ljude naše pozovemo, dođite i popratite to. Jer to radimo zbog vas. A nama ne treba druga nagrada, već upravo ta da netko dođe i poprati ono što radimo. I onda e, kada ljude pozovemo na bilo šta, ne samo kud kojem sam e, na čelu, već i druge udruge odaziva bude. Pa evo mogli ste i sami se uvjeriti kada je bio godišnji koncert naše kuda, mi to radimo već šest godina zaredom. Šesti koncert zaredom mi gore u centru sela imamo po 750-800 ljudi to nije mala brojka, to ljudima čak i ne djeluje tako veliko, da, da, da ih je toliko, jer veliki je prostor, ali mi koji sudjelujemo u organizaciji, onda kad znamo koliko smo gdje stolica postavili, kada vidimo da su one zauzete, onda znamo o kojem se broju radi, a to je gotovo 50% mještana dođe i poprati taj događaj koji mi organiziramo sa ostalim udrugama, ali isto tako bilo šta da se radi u selu, kad god nešto radimo, radimo zajednički. Dakle, ne radi sad samo jedna udruga, već ta jedna udruga je nositelj, a zove druge u pomoć. I svi se uključimo i onda jednostavno taj glas kroz selo prođe, da se nešto radi, da se nešto dobro priprema i ljudi to poprate. I hvala Bogu da je tako. Kakva je povezanost sa Vinkovcima? O, pa, Vinkovci su nam tu na 800 metara. Dobro, dakle, opet je e, autobusna linija. Autobusna linija, dakle imamo gradsku autobusnu liniju, imamo autobusnu liniju koja vozi e, preko Nuštra za Vinkovce i gradsku autobusnu liniju svaki sat vremena. U sve to školska djeca imaju svoj školski autobus mimo ovih linija. Dakle, školski autobus koji nije za redovne putnike, koji osnovnoškolce, dakle u Cereću ima škola od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, od petog do osmog idu u Nuštar, Dakle, ima autobusna linija koja mimo svih ovih linija školsku djecu e, u određeno vrijeme skuplja i odvozi pred samu školu, dakle ne ostavi ih u centru Nuštra, ne moraju kroz Prometić, već ih odveze pred samu školu, tamo u školi ih pokupi i vrati u Cerić po završetku nastave. Tako da Cerić je izuzetno dobro povezan sa Vinkovcima koji su nam na dlanu sa Vukovarom koji je na 15 minuta odavdje, sa svim okolnim mjestima. Evo uskoro se neuskoro počeli su radovi na obilaznici. Nadam se samo da nas neće presjeći vamo, već prema riječima onih koji su to malo upućeni treba obići nadvožnjak tako da će ta veza sa Vinkovcima ostati neprekinuta kako jeste mm sada. E, šta je sa zdravstvenom skrbi? Jel imate ambulantu? Imamo, imamo ambulantu, imamo obiteljskog liječnika, imamo zubnu ambulantu u Sve. Sve. Dakle, to je... Jedino što nam nedostaje jeste taj vrtić i on nam je e, prijeko potreban jer kada dođemo u Nuštar e, u vrtić e, vidimo da jako puno ceričke djece, doduše to je općinski vrtić i jako puno e, naše ceričke djece ide tamo, ali i po gradu, ovisi gdje koji roditelj radi nekome. Nuštar nije usput ako radi u Vinkovcima da ne mora raditi cijeli krug, ali ako dođe do te realizacije to će svim tim roditeljima i mlađim obiteljima uvelike olakšati život, a jednostavno ponudu Cirića, taj kvalitetu života još više podići. A vjerujem da će se i to kroz neko razdoblje od možda do dvije godine izrealizirati. Tako su nam rekli. uh mhm. E, pa govorili smo kao član KUDA imate priliku putovati kao kako u Hrvatskoj tako i druge države. E, možete evo usporediti Cerić ili općenito istok Hrvatske sa prilikama života u drugim mjestima? Pa to je nešto što redovito radimo. Često smo, evo ove godine, hvala Bogu, bila je neko vapi za nastupima, nama ih ove godine, neću reći, bilo previše, ali su nas umorili koliko smo ih imali, koliko je putovanja bilo. E, I redovito kada odemo negdje, onda gledamo oni imaju ovo, mi to nemamo. E, oni ovo nemaju, ali mi imamo. Uspoređujemo to sve i zaista e, naiđe čovjek na sve na svašta. E, naiđe na mjesta koja su gore u sjeverozapadu Hrvatske, koja su uređena u potpunosti, ništa im ne nedostaje. I onda kada vidi, kad ste mi rekli u ne, nedostaje, šta nedostaje, rekao sam vrtić ali kada vidite mjesto manje od Cereća da ima sportsku dvoranu kakvim se ni mnogi gradovi ne bi postidili, mi još uvijek o tome ne razmišljamo jer za nas smatramo da smo premali, ali u nekoj doglednoj budućnosti ja se nadam da će doći i to do realizacije. Ali ovaj, e, ima mjesta koji su nedotaknuta ratu. Rat ih nije ni okrznuo i, i ta razlika se vidi. A ovaj, ima nažalost i onih koji su u puno težoj i goroj situaciji nego mi da se blaže izrazimo. Mhm. Kad smo spomenuli rat, e, pa možete li nam usporediti život e, prije rata u Ceriću i sada ili možda bismo mogli pitati vaše roditelje kao stari naraštaj, pa vjerojatno se malo bolje sjećaju, ali aj najprije vaša sjećanja iz djetinstva. Oni se sjećaju više, da, ja sam imao 8 godina kada je krenuo rat i završio sam prvi razred osnovne škole u staroj školi ovdje u Ceriću, koja je bila u centru sela, danas je na jednoj drugoj lokaciji. Pa Cerić prije rata, prije ratni Cerić i ovaj danas su vizualno neusporedivi. Dakle, Cerić je selo koje je bilo u potpunosti razrušeno. Dakle, u Ceriću smo imali i prije rata i danas preko 400 domaćinstava, preko 400 obiteljskih kuća. I od toga 96-7% tih objekata je po povratku u selo bilo razrušeno do temelja da se nisu dali obnoviti. I Cerić je e, kompletno novo izgrađeno. Jer praktički od toliko kuća, mislim da se svega 30 kuća dalo obnoviti. Ovo je sve drugo bilo od društvenih objekata, e, pa crkve same, škole, vrtić je bio prije rata, postojao ambulante, e, sve bilo do, temelja razrušeno. I onda 90, krajem 96. godine, početkom 97. krenula je obnova, ona je išla zaista brzo. Cerić je, e, glavnina kuća u Ceriću je obnovljena u manje od godinu dana. Onda kasnije oko nekih stvari koji su se e, vodili sporovi kroz vrijeme se to rješavalo, ali uglavnom do danas je to sve riješeno i danas je Cerić potpuno obnovljen. Vizualno onaj prijeratni i ovaj današnji Cerić su neusporedivi. Prije rata se izuzetno jako vodila briga o kvaliteti života samih mještana. Mhm. Tako da tim putem samo druga suvremena treba nastaviti i danas. A s nama je i e, gazdarica Slavica. E, žena se uobičajeno smatra čuvaricom obiteljskog gnjezda. Naša e, emisija se i zove Obiteljsko gnjezdo. Pa, gospođo Slavice, koja je vaša uloga u ovoj obitelji? Uloga supruge, majke, domaćice, bake. Ujutro ispratim muža na posao, ispratim sina, kćer radi, unuka mi dovedu, čuvam. Kuham, spremam, hranim, koke, gice, purice, zabavljam se sa unukom. Znači možemo reći da je to uh, jedan uh, život koji je ispunjen. Pa je, je, e. cijeli dan je ima nekakvih obaveza. E, kad e, govorimo o selu, jedna je od prvih asocijacija je obiteljsko gospodarstvo, domaćinstvo, ono što ste spomenuli, gice, koke, purice, ali sve češće u zadnje vrijeme primjećujemo da, da se to promijenilo. kakva je situacija u Ceriću? Je li sad obitelji odlučuju se za to domaće gospodarstvo obrađuju ili e, bašću ili više kupuju gotovo? Pa ja mislim da žene mojih godina više rade. Žene srednjih godina e, rade bašće. Radi se. A mlađe žene, one su većinom zaposlene, tako da Mhm. A ono, nema tih više priče, ja bolje meni domaće pa ću si sama uzgojiti ili sad je lakše kupiti u trgovini i tako. Pa dosta je jeftino po tim e. centrima i to se mm, dosta radi. Znači, malo, se gube te tradicijske vrijednosti koje, koje smo nekad, nekada imali. Kao eh, predstavnica starijeg naraštaja eh, sjećate se i prijašnjih vremena eh, bolje nego vaš sin i možete usporediti evo vremena na vaše mladosti i sa današnjim, e, kako se promijenilo? Je li tada bilo lakše živjeti ili jednostavno drugačije to? Pa bilo nam je, te, morali smo puno raditi. Morali smo puno raditi, nije bilo strojeva, e, ja sam sa svojih, ja sam jako mlada otišla u tvornicu raditi. Ja sam sa 16 godina otišla u Borovo raditi. Bilo je, u to vrijeme je bilo teže. Morali smo i kopati i na njivu ići dok nisam počela raditi. Kad sam otišla u tvornicu, bilo mi je naporno putovanje, ja sam u Borovu radila do nekih, ne znam. Ne, do koje godine, negdje do 80. kad smo dobili autobus za Borovo. Autobus je bio za Vinkovce, za Nuštar, to je bilo lakše putovati, za Borova je bilo jako teško putovati. Išli smo biciklovima do Nuštra, onda vlakom. mm Dobro, ali ako se sad to osvrnemo na ta vremena, kažete da je bilo teško, pa dobro ni sada nije, nije lako, jel, kad govorimo o, krizi, o, nezadovoljstvu ljudi. E, je li, eno, tad je bilo teško, je li bilo tako, evo, puno nezadovoljstva kao danas? Nije. Ne, nekako... mislim da smo bili skromniji. Bili smo skromniji. I bili smo zadovoljniji. I više smo se držali e, Tako, da. Više se družili. Bilo je. Nekada je bilo sjedanje na, na ulici do ljetno doba do 10-11 sati uveče. Da li, da li smo se udaljili, da li su nas e, televizori udaljili, ne, znam, ali većinom se sad ljudi zatvaraju. Jedna stvar koja me fascinirala, to da imate šetnicu od Cerića do Nuštra. Da, ljudi jako koriste. Da. Jako puno ljudi šetaju. U, u ovo večernje vrijeme ne sjede pred televizorom, <laughs> neki, neki se šetaju, da bicikl. Ja, na primjer... E, Kad ste ja... dobili tu šetnicu? Već... O, pa ima par. Ima 3-4 godine. Ima i više. više. Preko 10 godina. Bolje da, još je Tomić bio načelnik. Preko 10 godina. Da, deseta godina. Dugo, dugo, da. Znaš da smo znali Ljeti, mi nemamo slastičarnu, pa idemo u nuštar na sladoled, eh, kupimo u centru sladoled i vraćamo se pješke nazad. Ili biciklom, ja dosta bicikliram. <laughs> Ako idem do nuštra, kažem ja i biciklom puno idem do grada. Mhm. Preko ljeta, proljeće. Ali posluži kada djeca idu kući iz škole. Eh, dok nije bila uvedena ta eh, školska, baš školska autobusna linija, djeca ako završe ranije sa nastavom, u 4, a ne 4.15, nemaju autobusa onda do onoga u pola sedam. I onda idu pješka kući, ne idu cestom. Imaju stazu, imaju osvjetljenu stazu do Cerića i to im je uh malo prošetati malo na zraku, opet uh, nisu toliko opasnosti od vozila koja se kreću cestom, već su izdvojeni sa strane, osjetljeno im je i prilično olakša taj put. <laughs> E, ja sam danas stekla dojam, a nadam se da i naši slušatelji isto će takav dojam steći, e, da je Cerić izuzetno lijepo i uređeno selo i ovo je sad prilika da e, pozovete u goste naše slušatelje u koje doba godine je najbolje posjetiti Cerić? Pa treba samo pratiti kada nešto radimo, kada nešto organiziramo. Kroz Cerice uvijek može doći, u Cerice uvijek može doći i vidjeti. Cerice je u proljeće, u ljeto, u jesen, u zimu, samo treba malo pratiti i vidjeti kada imamo šta, kada šta radimo, kada je godišnji koncert, kada je božićni koncert, kada se nešto događa. Evo ove godine e, donačelnik ima jednu lijepu inicijativu, kaže pa idemo na advent u Osijek, pa na advent u Vinkovce, pa na advent u Zagreb, pa neko ide dalje. Imamo jedan predivan mali park napravljen prije jedno 3-4 godine, odnosno to je jedno dječje igralište dole u ulici Ivana Meštrovića, mi kažemo to parku Doli, tako se ta ulica nekad zvala. Kaže idemo organizirati svaki vikend odnosno ili subotu ili nedjelju svaka udruga će uzeti na sebe dio organizacije, donećemo tamo 2-3 metra drva, založit ćemo, skuhat ćemo malo čaja, malo vina, e, podružit ćemo se, stvorit ćemo si ambijent i idemo, kaže, družiti se tamo u večernim satima preko vikenda. Kaže, idemo si napraviti događaj, adventski događaj u Ceriću, da ne moramo ići. Lijepo je otići sa strane, ali lijepo imati nešto kod sebe u svom selu. Tako da treba malo samo raspitati se kad se šta događa i onda se isplati doći i vidjeti to sve, da. Kako kaže pjesma Dođu u Vinkovce, a mi ćemo reći... Dođu u Cerića, to je pjesmu Dođu u Vinkovce napisao ja naš cerićanec Miroslav Štivić, on je autor te pjesme koja je pa mogu reći proslavljate Vinkovce. Pa bilo bi vrijeme da napiše jedno i o Ceriću. Da, <laughs> Zahvaljujem članovima obitelji Podoreški za e, to što nas ljubazno ugostili i ispričali e, svoje viđenje života u